moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. I evo nas opet e, skupa, kao što ste mogli čuti u samoj najavi, e, zeleni telefon e, mreža 072123456 i danas čitav niz zanimljivih izvješća možemo reći, ali i događanja koje ćemo predstaviti, a prije svega ćemo predstaviti i našu već možemo reći stalnu gošću iz udruge Žmergo, Anu Golja. Ana, dobar dan. Dobar dan. Krenimo naravno redom budući da imamo dosta toga za reći i danas i najaviti neka od događanja. E, čuli smo da se je e, ovih dana kao što smo e, rekli u našoj prošloj emisiji da su zvonili telefoni, da je u pitanju bio e, Cres eto i da se na plažama oko grada i na porozini e, našao katran. Ne znam da li je to možda se otpuhao sa urinja, je li to moguće? Pa mi mislimo da je moguće s obzirom na to da nam je zadnje izvješće od e, ronioca koji su bili na mjestu događanja kad je bilo zadnje, zadnji izljev e, Katrana mhm. e, su nam rekli da je bila jako, jaka bura i da je sve, znači da je manje odnijelo na plažu, a većina da je otišla na otvoreno more, što bi govorilo u prilog toga da zašto mi to nalazimo sada po Cresu. Nas su građani sa Cresa zvali i slali uh, slike preko Facebooka uh, gdje se vidi točno kako to izgleda po samim plažama ali i po stijenama i to je došlo na, okolo samog grada Cresa što znači na drugu stranu uh, zapravo Creske obale, govorimo o zapadnoj strani otoka Cresa. A onda nakon toga su nam javljali i drugi da je viđeno i na Porozini, i na drugim mjestima, tako da smo mi opet pisali inspektoru zaštite okoliša koji je proslijedio to Lučkoj upravi, Lučkoj kapetaniji u gradu Cresu s kojima smo se evo i jučer čuli i e, sanacija je započela, tako da to se već sve čisti. Dezinsekcija DO koja je čistila i tu u Podurinju čisti i tamo i ovaj, ali ja uvijek napominjem građani su oni koji mogu biti svugdje inspektori i ovaj Lučka uprava i lučka kapetanija, to oni imaju po jednu ili dvije osobe uvr glave koje zadužene za takve stvari ne mogu biti svugdje na svim mjestima, tako da uvijek pozivam građane da kad bilo što takvoga vidite, nazovite broj telefona zelenog, zelenog telefona, javite nam gdje se to nalazi, ajmo pomoći našim službama da to odrade kako treba. Evo, nadam se da su mnogi čuli, već mnogi naravno i interveniraju, mnogi e, zovu, mnoge dojave su proslijeđene mrežom zelenog telefona, a isto tako obećat ćemo našim slušateljima za našu sljedeću i narodnu emisiju da će nam se iz Lučke uprave Cres e, javiti kapetan. Pa mi smo ga pozvali da se javi baš iz Lučko prve Cres obzirom na to da je to sad na njihovom području, međutim on e, nije mogao se javiti tako da e, nadamo se da će nam se javiti kapetan iz Rijeke koji je njegov nadređeni. Ja, u svakom slučaju očekujemo da čujemo kako je sanirana i ova E, možemo reći mala ekološka e, katastrofa baš ovako u, na, u sezone, na pragu sezone i to na plažama oko grada Cresa i na samoj e, Porozini. E, vjerujem da ćemo naravno e, uz ovaj savjet e, za zeleni telefon možda bi bilo dobro reći Ana što treba napraviti kad vidite zagađenje na moru od strane nekog plovila. To je obično neka masna mrlja. Da, e, znači približavam, odnosno već nam je kao započela sezona, mhm. kažem kao jer imamo toliko kiše da uopće se ne osjećamo kada smo u sezoni, ali da, započela nam je turistička sezona, e, barke nam sve više izlaze na van, e, ljudi znaju biti isto tako neoprezni i imamo sve češće onda zagađenje mora od strane nekakvih plovila tu isto pozivamo građane da fotografirate događaje, plovilo pogotovo ako možete i registraciju kako bi se moglo utvrditi ko je napravio štetu. Zatim napravite jednu kratku izjavu događaju, što preciznije opišite kako se dolazi do lokacije. Ako imate GPS lokaciju to je super, s obzirom na to da nam je more široko ili bilo kakav nekakav uočljivi objekt ili nekakav drugi znak raspoznavanja kako bi se znalo gdje je ta nekakva mrlja nastala i onda svu tu izjavu zajedno sa fotografijama proslijedite inspekciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na mail info monkey m ippi.hr ili pak naravno uvijek na servise zelenog telefona za vašu županiju gdje će se vam se u Primorsko-Goranskoj javiti uh, žmergo. I mhm. naravno, ukoliko vidite da je nešto stvara velike hitnosti, a, vrijeme, a, e, vrijeme je vikenda, praznika ili noći, um, uvijek možete nazvati službu 112. Evo, u svakom slučaju e, vjerujem e, da će ljudi biti toliko savjesni i e, da će promptno reagirati upravo na sve ovo o čemu smo sad govorili a možemo neslužbeno eto i najaviti e, neka od događanja za sljedeći e, tjedan e, kada ćemo isto tako vjerujem porazgovarati i dotaknuti se nekih tema upravo što se tiče općine Kostrena. Da, znači cilj nam je za sljedeći tjedan imati u gostima općinu Kostrena pa vidjeti na, na koji način oni se bore sa svojim problemima u okolišu, na koji način ih e, rješavaju, imaju jedan zanimljiv web servis koji mu htjeli predstaviti da se da vidimo kako to sve skupa funkcionira, da li e, su ga građani prihvatili i počeli upotrebljavati. Um, tako da to, to će biti zanimljivo. Mhm. osim toga, da, i mislim da trebamo svi skupa malo poraditi na tome da nam budu plaže sve čišće od svih ovih silnih kiša i nevremena plaže nam nažalost nisu čiste, sve više nam otpada u principu putem mora dolazi na plaže, tako da nam plaže nisu skroz uredne, a bliže nam se sezona kupanja i mislim da se svi skupa to trebamo lijepo ovaj, uključiti i truditi se da nam sve ostane čisto. Ipak sve više i više plaža nam dobiva mhm, mhm. plavu zastavu što nije mala stvar i voljeli bi da tako i ostane. Evo u svakom slučaju za sutra smo imali najavljenu plavu zastavu baš u općini Srena, radi se o plaži e, Svežanj, e, ali e, navodno je odgođeno da li zbog vremena, čućemo naravno iz službe za komunalni sustav zaštite okoliša i prostorno planiranje općine Kostrena. Idemo mi sad malo predahnuti e, pa ćemo onda eto nastaviti sa još nekoliko zanimljivih e, tema. Prije svega ćemo e, na području Moštiničke drage imali smo već jednu nedavno jednu prijavu ovdje kod nas, ali isto tako ćemo najaviti ekološki sajam za 21. Evo, to je sljedeći utorak, baš sljedeći utorak, jel tako? 21. lipanj. Ali isto tako ćemo nešto više govoriti gdje će se u sklopu sajma i biti postavljena interaktivna izložba hrana u oblacima. Ja jaju gleda on Ki će prvi do nje doć, ki će prvi sa njom poć Najprvo je provao on, pa je tresa na beton Pa sam jako rajča pa da gres na on Sam je zla, gremo mala na sama na mestu Gremo mala na samanj Evo, prije nego što mi odemo na ovaj ekološki sajam u Opatiju, e, dobili smo jedan telefonski poziv, e, pa ćemo se javiti. Halo! E, dobar dan, imam jedno pitanje. E, vezano za sortiranje robe u opatiji. Naime, imam jako puno robe doma koje bi trebala negdje odvojiti, ali ne znam gdje bi je trebalo točno ostaviti s obzirom da su svi kontejneri jako puni ovdje. Pa eto, imam pitanje gdje da to napravim. Ovaj, baš nam je drago da se javljate sa tim problemom i mi smo uočili taj problem da su kontejneri u opatiji puni, pričali smo sa komunalcem Opatija koja je rekao da nažalost tvrtka koja je vodila i koja je prikupljala tekstil na našem području je propala i nezgodno je to što su ostavili te kontejnere tamo i da to niko nije nikad pokupio i sad se počeo gomilati tekstil ovaj, uz same kontejnere. Ono što vam mi predlažemo je da sačekate još par tjedana. komunalac Opatija je u pregovorima sa novom tvrtkom koja bi trebala preuzimati, tako da će uskoro ići postavljanje novih, e, novih kontejnera i onda ćete se to redovito skupljati. Ako imate ajde, barem malo se strpite još, pa bit će sve sređeno i počet će se ponovno odvoziti tekstil. Aha, dobro. Hvala vam puno. Evo, hvala, i vama na vašem javljanju. E, lijepi pozdrav. mala Evo, vjerujem da je ovo dosta zanimljivo pitanje za mnoge, budući da je u mnogim našim krajevima, evo kod nas ovdje u Bakru isto tako, nalaze se ti kontejneri. E, viđala sam se u Kostreni e, nešto prije ulaza na samu plažu dole za Žurkovo, ali oni su svoje promijenili nisu više oni žuti, nego sad su ovaj, jedni sasvim drugačiji, lijepi, bijeli, e, dosta onako e, napravljeni tako da ih se ne može lako ni otvoriti, niti razbacati stvari, ni bilo šta drugo. To je puno bolje zbog toga što do, ima dosta ljudi koji nažalost e, kopaju po tim kontejnerima. Mhm. Kažem nažalost jer... Voljela bi više kad bi takvi ljudi otišli u Crveni križ gdje bi dobili primjerenu odjeću. Ovdje mhm. nema puno primjerene odjeće, to uglavnom ljudi bacaju sve i svašta mhm. i onda oni da bi došli do stvari koje bi mogle biti upotrebljive, raskopaju cijeli kontejner, a onda sve ono što su raskopali puste okolo i onda to se skupa izgleda neuredno. Mhm. Zato je e, nekakva praksa da se svi ti kontejneri zaključavaju i zatvaraju i da su čim bolje zatvoreni upravo zbog toga što na kraju ispadne da, mm, e, da je sve neuredno i da, e, da je mm, ružno je za I na kraju krajeva ta roba propada jednom kad je na cesti, kada se moči, kada kupi vodu i prlja se. Naravno, ovaj, znači taj koji se brinu o, o, to, o tim kontejnerima e, više ne radi ili na, samo na u vašem gradu ili? Pa moram priznati da nisam još ovaj, išla istraživati koje područje on sve pokrivao. to je, nedavno smo to doznali, zapravo prošli tjedan, tako da nisam vidjela kako su druge općine, odnosno gradovi riješili na svojem području. Za grad Opatije su nam rekli da su oni znači, u pregovorima sa novom tvrtkom koja bi skupljala tekstil, dok e, za grad Rijeku, Kastrenu i kažem ostatak Primorsko-Goranske županije nisam još se raspitala, ali definitivno ću to sada napraviti. Da, tekstil, e, znam da je bila ta jedna tvrtka koja je stavljala te žute kontejnere posvuda, mhm. a ono što su nam rekli iz komunalca je to da su znači oni propali, a zapravo su skupljali e, sav taj tekstil i odvozili u Dalmaciju. A znači e, u Dalmaciji tvrtka koja je odgovorna za, znači to je zadnji prijem, njima je neisplativo dolaziti sve do naše županije i skupljati manje količine, tako da ovaj, su morali se snaći i pronaći nekako drugo rješenje. Evo, vjerujem da će biti zanimljivo ovaj, e, čuti kako je to riješila e, općina Kostrena e, u našoj narodnoj emisiji, a sad opet imamo nekog na telefonu. Halo! Dobar dan. Dobar e, dan. prijavila bih jednu lokaciju koju bi nažalost ponovo trebalo očistiti. E, radili se o Kantridi, o malom parkingu preko puta 3. maja, znači lokacija koja je već čišćena u akciji Zelena čistka, ali čini se da je ljudi smatraju odlagalištem mm otpada jer je ponovo puna. Da, nažalost, to je stvarno to smo čistili već tri godine i stalno se ponavlja. Ja se samo nadam da nije opet i ono jami jer smo se iz, namučili izvlačiti stvari. <laughs> Super, divota. Evo, nažalost, e, ljudi nastavljaju sa lošim navikama unatoč tome što se trudimo svake godine ovaj, očistiti. Hvala vam da ste prijavili. E, javit ćemo komunalnim redarima iz grada Rijeka pa da se opet počisti. Hvala. Evo, hva, hvala što ste se javili, a javite se kad budete ponovo vidjeli da toga e, više nema. Evo, vjerujem da hoće. Treba Ana u biti e, nekada dobiti i neku pohvalu. Da treba puno i za vaš rad i za vaš trud eh, da je nešto napravljeno a vjerujem možda i za nešto tko je drugi nešto napravio eh, kao što su mnogobrojne nagrade koje ljudi dobivaju eh, posebno turističke zajednice za svoj okoliš uređeni okoliš i slično tome to je sada u ovo vrijeme nekako vrlo možemo reći aktualno aktualno eto imali smo mi ovu našu naš grad Bakar, našu turističku zajednicu grada Bakra koja je isto o, opet ću se vratiti na općinu Kostrena koja je jučer, odnosno danas, e, za, zaključuje natječaje vjerujem da kod vas e, u Opatiji isto tako. E, ti natječaji su dosta, možemo reći, zanimljivi. Isto tako pobuđuju nekakvu e, svijest kako za svoj balkon, kako za svoje dvorište, svoj vrt, tako i za eto, gospodarski neki objekat koji okružuje. Prekrasno je vidjeti kao ovdje kod nas, jel tako? Da, jako je lijepo vidjeti kad je zelenilo, kada nam je sve u cvatu, kada je mm. održavano pa mislim da toga nema ljepše i kad čovjek se odmah bolje osjeti kada može pogledati kroz prozor i kad može gledati zeleno a ne samo beton i pogotovo ne smeće koje u ovom slučaju ko što imamo na 3. maju tako da, da, pod, pod, podržavam inicijative gradova koje, ovaj, koje nagrađuju svoje građane e, kada se potrude i kada lijepo urede svoje okućnice. Mhm. A e, što, kad smo već kod turističke zajednice grada Bakra, moram priznati da me oduševio i novi e, turistički video za grad Bakar, baš je dobro napravljen. Treba ga pogledati. Evo ga, još jedna pohvala za turističku zajednicu grada Bakra, eto i za ovaj video uradak i za najavu Margaretinog e, leta. E, idemo sada, već kad smo kod e, tih e, zelenih površina, do još nečega što je eto na neki način dosta zeleno, a to je uvijek ekološki sajam. No prije nego što najavimo sve o ekološkom sajmu, još ćemo jedanput e, reći za naše slušatelje, nemojte zaboraviti na zeleni telefon, možete svakako nešto i prijaviti, nešto kritizirati, ali možete nešto i pohvaliti. 072 123 456 ali isto tako možete nazvati i 761 378 Pomorski radio Radio Bakar. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo kao što smo vam najavili, e, jedan u nizu ekoloških e, sajmova koji će se uskoro održati u opati, točnije 18. u e, subotu, ispred Opatijske tržnice, pa možda da se malo podsjetimo kakav je to sajam, koliko tu izlagača zna biti, što se nudi i kako su sami izlagači zadovoljni odazivom potrošača. Pa ja mislim da su, mislim ne mislim nego znam da su svi naši izlagači jako zadovoljni a, vole doći kod nas, kaže da se kod nas osjećaju domaće, da je mhm. baš jedna domaća i otvorena atmosfera. Naši volonteri isto tako vole raditi na sajmu jer je uvijek dobra, dobra atmosfera i mogu se dobro zabaviti, a uz to bude jako puno dobre hrane. Inače na samom sajmu bude nam negdje između 15 i 20 izlagača, zavisi kako koji put. Ovaj vikend je taman jedan veliki sajam, prvi put koji se organizira u Splitu isto ekološke s ekološkim proizvodima, tako da dosta naših izlagača odlazi i tamo, ali još uvijek imat ćemo 15 eh, različitih izlagača koji će nam imati eh, sve od voća, povrća, žitarica, masinovog ulja, mliječnih proizvoda, kruha, meda, marmelada, a sve znači sa ekološkim certifikatom jer je to uvjet kod nas da se uopće mogu prijaviti na naš sajam, kao što isto tako mi im pregledavamo potvrnice da budemo sigurni da oni imaju za tu godinu ekološki certifikat, odnosno za taj proizvod. A ovaj put moram priznati da mi je vrlo drago da su i Maliki to su ekološki proizvođači sira sa naše učke najavili da opet dolaze oni nam ovaj, rijetko kada dolaze zbog toga što nemaju tako veliku proizvodnju a mhm. njihov sir je odličan tako da jako brzo ostanu bez kakav je to sir? E, od čega je to ovči sir? Ovči da i to je mhm. baš naše učke tako da ovaj, ne može biti lokalnije i ekološkije znači u parku prirode ovaj, ovčice pasu i stvarno, kažem, meni je jako fin, ja jedva čekam da dođu. Evo, ja sam se ovaj puta pa, sasvim slučajno susrela sa jednim, mogu reći da je to voće. Da, da, to je voće. To je voće e, koje nam je donesla naša gospođa e, Forenpoher. Poher ovdje iz Bakra i vi ste odmah to prepoznali. Je to ovaj, ovako malo taknuto, netaknuto, ekološki uzgojeno voće od pamti vijeka. Kako se zapravo zove? Nešpula. Nešpula. Nešpula, Evo. nespula, zavisi kako u kojem dijelu ga zovu. A to je jedno naše lokalno voće e, i meni jako ukusno. Znači okruglo, žuto i raste na drveću i, nažalost jako malo ljudi zapravo prepoznaje da to voće, da se to može jesti. Svi imaju to kao nekakvu ukrasnu biljku u vrtu, ne znajući da je to jako fino a unutra ima... Vjerojatno sam do sada prošla i samo sam prošla. Da, jer izgleda jako lijepo, onako žute kuglice na drveću, super <laughs> izgleda, a zapravo je jako ukusno. Evo, probali smo i doista je vrlo ukusno. E, kaže gospođa Jerka da se može raditi liker od toga, ona je probala e, razno razne stvari, pa ćemo vidjeti kako će to, probat ćemo kako će to naravno e, e ispast. već kad smo kod ovoga, na vašem sajmu uvijek se može naći puno toga, međutim Međutim, interesantno je e, što se mogu, može kupiti i ljekovito e, bilje, ali isto tako razni pripravci e, što se tiče i kosmetike. Ja bih rekla da Ana već godinama, o, barem ovo vrijeme što ja poznam, ima jedan sjajan ten. Od kuda to Ana? Ja ne znam, to valjda su geni još, ja bježim od krema. <laughs> <laughs> ne, e, stvarno, ja ne volim se mazat, pa onda malo previše možda i bježim od njih ovaj, i ne šminkam se ni ništa, pa jako rijetko koristim uopće bilo kakve prepravke, ali da, dolaze nam svake godine, odnosno na svaki sajam imamo dva proizvođača e, lavande i proizvoda od lavande i sad nam je se pridružio nedavno još jedan treći proizvođač i Evo, danas sam donijela baš da vam pokažem labelo od kadulje. E, Imaju i labelo od, od lavande, je to zovem labelo, ali zapravo, mhm. znači, balzam za usne. Ovaj, znači, od kadulje i od lavande i jedan i drugi su fantastični, jako lijepo mirišu a evo moje kolegice iz ureda se kažu da je odličan e, hidrolat od lavande. Mhm. One to konstantno koriste i rekli su da jer imaju problema sa kožom i da im se koža jako očistila od kad su počeli to koristiti. Evo zapisat ćemo znači od lavande, ali isto tako nekako je doba sada bilo možda još e, koji dan da ipak e, na neki način spremamo onu zimsku garderobu, organe, posteljinu ili slično tome i da nam tu isto treba ta lavanda, odnosno nešto protiv mogućih moljaca. I tu je vjerovatno eh, će mnogi uskoro na ovom sajmu moći pronaći nešto i za tu svrhu. Da, ovaj, e, kažem, dva proizvođača su tako da možete stvarno birati između različitih proizvoda. Imaju i te jastučiće koji se stavljaju samo samu garderobu, tako da možete zaštititi. A i ljepše kad miriši po lavandi, zar ne? Upravo tako. Ne nađemo neku rupicu tamo e, na jesen <laughs> ili na zimu. Evo ga, vjerujem da je ovo isto bilo zanimljivo i da o ovoj temi isto možemo jako puno razgovarati. E, doista e, nemamo šta reći, nego idemo mi dalje dalje, budući da nam vrijeme e, vrlo, vrlo brzo e, leti, a imamo o čemu pričati i mnoge ljude to svakako zanima. Idemo na ovu interaktivnu izložbu Hrana u oblacima. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Idemo dalje, evo kao što smo vam i najavili, još, jedan, e, još jedna izložba e, Hrana u oblacima. Naime, u sklopu ovog sajma bit će i postavljena interaktivna izložba. O kakvoj se to zapravo hrani radi, kakva je to hrana u oblacima? Pa zapravo radi se o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi koju mi smo postavili u sklopu projekta Eat Think 2015. to je e, meni je ispala zapravo jako zanimljiva Kad su cure počeli to postavljati u velike plastične kutije i sastavljaju hrpu nekakvih predmeta, ja sam rekla, Maduro, kakva vam je to izložba? I onda su mi oni objasnili, čekaj, čekaj, samo kad mi postavimo, onda ćeš vidjeti. I ovaj, znači, postavljeno je bilo sve, onda su mi rekli, ok, sad tu imaš kuticu, izvuci jednu zagonetku izvukla sam zagonetku i sad pročitaš zagonetku na kojoj imaš pitanje i trebaš odgonetnuti šta je odgovor. Kada odgonetneš odgovor, e onda e, putem simbola koji su u tim kutijama mhm. potražiš koji je zapravo taj simbol, odnosno taj tvoj odgovor i e, uz, sam, e, samu kutiju je još jedno objašnjenje. Tako da vi dobijete objašnjenje na koji način je hrana povezana sa onime što se dešava. Znači na kojem vi putem izložbe otkrijete, znači u izložbi nema apsolutno hrane, ima samo nekakvih poveznica koje vam govore na koji način mi utječemo svojim odabirom hrane na zemlju, na okoliš, na zagađenje, što predstavlja ambalaža, da li ju možemo izbjeći ili ona postaje otpad. Znači to su sve takve različite stvari. Evo, možeš će nam malo um, pojasniti Monika iz udruge Žmergo o ovoj e, izložbi. E, Monika, dobar dan. Dobar dan. Evo, kako nam je to hrana u oblacima? Što se možemo u oblacima naći? E, pa evo, kao što je Ana spomenula, svakakve nekakve predmete koji zapravo nisu hrana, iako pričamo o hrani. Mhm. Dakle, u oblacima je postavljeno recimo desetak predmeta koji se vrte oko ključnih riječi i svaki taj pojam, odnosno riječ, odnosno predmet je jedan oblak hrane koji progovara o hrani iz različitih aspekata i perspektiva, otkrivajući znači brojne dimenzije o hrani i u kontekstima u kojima ona nastaje, opstaje, utječe na nas, utječe na pojedinca, društvo, ekonomiju i tako dalje. Dakle, sve s ciljem kako bi se gledatelje, odnosno sudionike izložbe, potaklo na kritičko razmišljanje o tome što jedemo i kako to utječe znači, na okoliš. Evo, vjerujem da će biti doista zanimljivo pogledati e, ovu izložbu, ali isto tako e, sa zanimanjem e, što se tiče ovog projekta, odnosno pogledati aplikacije za mobitele i kompjuter. Što ćemo tu pronaći? Kakve su tu igre za djecu i za mlade? Kako ste to predstavili? Naime, da li je tu ta hrana pod navodnicima u oblacima? pa tako e, u sklopu istog projekta e, izra, izrađene su dvije aplikacije za djecu, e, znači igra Eat Think i Bornina Pita, mhm. koje se mogu preuzeti sa web stranice Eat Think 2015. projekta E, trenutno smo postavili i na e, YouTube kanalu Udruge Žmergo e, jedan tutorial kako preuzeti besplatno te dvije igre, a zapravo obje su namijenjene znači djeci i mladima sa ciljem usvajanja nekakvih novih informacija i stavova o problematici hrane, poljoprivrede, GMO proizvoda, utjecaja lokalnih proizvođača i tako sličnih tema oko toga. Evo, vjerujem da će biti zanimljivo i da ćemo preporučiti posebno djeci i mladima da dođu i da pogledaju. Pa da, aplikacija je besplatna, ona je e, zanimljiva, e, mhm. djeca ju mogu sami skinuti zato što se isto tako nalazi u Play Store-u, odnosno App Store-u na, e, na mobitelima i mogu je besplatno skinuti. Isto tako i je mogu skinuti i za kompjuter i sami zaigrati, a osim što je zabavna, ona je i edukativna i uči nas jako puno o održivom potrošnji hrane i šta opet, znači na koji način mi možemo našim izborom hrane utjecati na sve ono ostalo od proizvodnje, proizvođača pa sve do potrošnje i odlaganja određenih stvari. Evo, vjerujem da se Monika slaže i e, da je preporuka da se dođe na ekološki sajam u Opatiju 18. lipnja ispred Opatijske e, tržnice, a između ostaloga pogledati ovu izložbu, naravno i aplikacije za mobitel i kompjutere. Monika, hvala lijepo, do slušanja. Hvala lijepo, lijepi pozdrav. Idemo dalje, puno čitav niz zapravo zanimljivih tema i najava, a između ostalih e, imamo e, sada e, riječ dvije o jednom području, području Mošiničke Drage gdje je sredinom siječnja postavljeno prvo mobilno reciklažno dvorište na Liburni. Kakvi su uspjesi, kakvi su dojmovi, kakvi su komentari, E, možda da nam kažete riječ dvije o tom reciklažnom dvorištu, e, kako su se ljudi iz Mošiničke drage i okolice snašli? Pa to bi trebalo zapravo postaviti pitanje komunalcu, ali isto tako i Mošiničkoj dragi. Mislim samo želimo ljudima dati do znanja da čim više to koriste. Ono što smo imali prijevod znači da je samo oko, mm, oko baje odloženo jako puno otpada, ima, e, znači postoji mogućnost da pravilno odložite. Nije potrebno ništa bacati okolo. Moštinička draga jedna je od e, općina koja je zadovoljila svoju potrebu s obzirom to da se radi o vrlo maloj e, općini, a koja je jako rastegnuta. Ovaj, mislim da je mobilno Um, reciklažno dvorište jako dobra uh, ideja mhm. i to mobilno reciklažno dvorište će se uh, primještati. Pozivamo vas da pratite uh, stranice komunalca opatije gdje će biti napisano kamo je postavljeno reciklažno dvorište i da pravilno odlažete otpad. Na njemu je moguće odvojiti sve od papira, kartone, ambalaže, plastike, metala i tetrapaka, metalne ambalaže, znači um, sprejeve, boje, lakove i ostale stvari koje se smatraju kao uh, opasni otpad, a isto tako i uh, sitni um, opasni otpad koji smatramo, ili, znači opasni otpad, odnosno elektronički otpad kao što su E, toneri, električni otpad, e, znači kabeli, baterije, lijekovi, znači sve se može tamo odvojiti i ovaj, kažem, e, pozivamo građane da čim više to koriste, čim manje odlažu u kontejnere. Znamo da je komunalac krenuo isto tako u pilot projekti, da je krenuo u, na nekim mjestima već i sa ja, reći uskim sortiranjem otpada koje nas očekuje za područje cijele opatije, odnosno opatije tijelo Lovrana, Mošćeničke Drage, odnosno cijelo područje i Matulja koje pokriva e, mhm. komunalac. Tako da ovaj, ovo je jedno, ajmo reći prvo tako, e, mobilno reciklažno dvorište i želimo da zaživi i da ga građani čim više koristi i da onda tu praksu možemo koristiti dalje i na drugim područjima. Evo, e, viđali smo naravno ovaj e, mobilno reciklažno dvorište, vjerujem da ćemo ga e, viđati još i da će nam biti, da će ljudima svakako biti zanimljivo da će nekako e, s vremenom e, doći to nekako i svijesti da se e, tako nešto radi. To su na neki način tek počeci u tom našem kraju. Da, Ali, isto, je, isto ga ima i znači grad Rijeka. Tako, je. tako da treba, treba koristiti, treba vidjeti gdje se nalazi i koristiti ga čim više. Mi smo ga znali viđati isto i na našem ovom dijelu ovom dijelu grada E, vjerujem da ćemo tako spriječiti ono što svake godine u ovo vrijeme nekako oko 15. ili prije 15. E, dolazi, a to su one e, županijske odredbe zabranje, zabrane paljenja vatre na otvorenom. puno puta se znalo tako nešto desiti, a o ovoj zabrani paljenja vatre vjerujem da će nam najbolje moći reći i i e, iz e, vatrogasne postaje, jel tako, gospodin e, Gordan Filinić. da, znači... Evo, imamo gospodina Gordana na liniji. Halo! Dobar dan! Dobar dan, mi vas lijepo pozdravljamo. Lijepi pozdrav vama u studiju. Hvala lijepo. I svim slušalcima Radio Bakra. Ma hvala I vam. Slušateljicama. Pa naravno, nismo trebali staviti odmah na prvo mjesto, jel tako? <laughs> evo, gospodin Gordan, e, da čujemo vašu županijsku odredbu zabrane paljenja e, vatre. Nekako u ovo doba ona e, ona stupa na snagu. Pa evo ovako, e, da nekako rezimiramo kako je ta županijska odluka u biti donešena. E, Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u toj godini. Ona u, tim aktivnostima propisuje određene, određene radnje koje moraju jedinice lokalne samouprave donositi kao i privredni subjekti i fizičke i pravne osobe. Pa temeljem tih, e, aktivnosti normalno da svake jedinice lokalne samouprave planiraju planove operativne provedbe toga i u sklopu toga je jedna od tih e, odluka da bi se spriječilo na bilo koji način, ajmo reći da je to nekakva preventivna odluka gdje se upozorava stanovništvo, ljude, bilo ko, da mhm. e, ne mogu paliti na otvorenom prostoru od 1.6 pa sve tamo do brijesi sveti. Mhm. U tom dijelu ih obavještavamo koje su njihove obaveze, šta moraju i kako moraju. E, jednostavno e, činjenica je da u tom vremenu nama ovaj, sušno razdoblje se povećava za razliku od ove godine, evo sad imamo nekakvu malu digresiju gdje imamo dosta kišnih dana, ali nažalost šta će nam se dogoditi, sad nam je gorivi materijal sve veći i veći, želim reći da je trava sve veća i veća, ovaj, sušno razdoblje će sigurno nastupiti pa to možda će nam i pričinjavati mali problem u gašenju, ali dobro, to ćemo mi riješiti, nije to za vatrogasce nikakav veliki problem. Mm. Ali ono što želimo apelirati svim tim odlukama pa i svim tim aktivnostima je da eh, ljudi budu svjesni opasnosti koja prijeti u, tom vremenskom periodu gdje je daleko lakše recimo upaliti nekakav požar e, nego, ajmo reći, u, u 11. mjesecu. I da. zato onda se donosi odluka gdje se u biti donosi te odrebe, objašnjava se na koji način se moraju zbrinjavati. Evo, mi smo u našoj odluci čak uputili ljudi ako im ne ako je neupitno potrebno nešto napraviti i tako dalje, da zovu recimo komunalna poduzeća koja imaju sjeckalice i tako dalje, pa da na taj način mogu umjesto da zapale, zbrinuti taj otpad koji im da, znači e, problem ovog doba, ono što smo pričali, znači imamo jako lijepe uređene okućnice, ali isto tako i građani se pokušavaju riješiti e, viška zelenog otpada. Ono što mi građane uvijek upozoravamo je to da znači pa, paljenjem kao prvo možemo prouzročiti požar, kao drugo e, paljenje nije dobar način zbrinjavanja zelenog otpada, na taj način gubimo sve ono kvalitetno što samo e, granje sadrži. Puno bolje je iskoristiti e, mogućnost da od komunalnog poduzeća ili parkova ili na kraju krajeva žmerga koji isto tako posjeduje sjeckalice i drobilice za granje i lišće, posude to u svi i e, stave na kompost. Na taj način e, oni će napraviti svoju kompostnu hrpu i sljedeće godine imati i novu zemlju s kojom mogu onda raditi opet, odnosno saditi novo cvijeće. Na paljenje nije dobar način, a uz to ono što smo rekli, znači odvajajte čim više otpad, nemojte ga bacati okolo, upravo ovaj, e, ove i ovaj ostali opasni otpad može prouzročiti štete, odnosno može prouzročiti različite može prozročiti, znači, vatru, odnosno požare. Tako da trebamo biti pažljivi kamo bacamo otpad. Evo, gospodin Gordan, e, vjerujem da se slažete sa Anom u svemu što je e, rekla. E, vi ste tu jednako kao i oni. od 1.6. do 1.11. do svih svetih stoji ova županijska odredba. Je li tako? Tako je, tako je, tako je. Apsolutno se slažem sa Anom koja je to lijepo evo objasnila i nekako ovaj, pridružujem se tim razmišljanjima. Gledajte, stvarno, stvarno nema potrebe ako, ako se već imamo organizirano komunalna poduzeća koje mogu odnesti otpad e, da to palimo, a umjesto da napravimo ovako sistem pa da dobijemo i nekako korisno, korisnoga od toga. Apsolutno. Evo, hvala lijepo i vama e, na vašem javljanju u ovu našu emisiju e, Zelenog e, telefona. E, vjerujem e, da ćemo se nekom drugom prigodom opet čuti, a da se nećemo morati e, čuti, ne de Bože, eto sa nekakvom, nekakvom paljenjem nekakve vatre negdje na terenu. Međutim, vjerujem da ljudi ako i primijete nešto tako da mogu nazvati kako vas u vatrogasnu postaju Opatije, tako i naravno na zeleni telefon apsolutno sve što se tiče požara uvijek mogu prijaviti na broj 193, mhm. broj 112 i mi smo tu odmah da interveniramo. U svakom slučaju svakav dim, bilo šta im je nekako čudno ili sumnjivo, neka prijave na 193 i mi ćemo odmah izaći van i ako je to požar, ne daj Bože, odmah ćemo ga riješiti. Jer brzina dolaska na mjesto intervencije je nama u biti veliki faktor za rješavanje problema ja moram priznati da jako brzo reagiraju. Ja sam imala jednu prijavu na Pehlinu gdje je bilo odlagalište otpada koje sam išla poslikati u trenutku kada sam slikala. Tamo su bila djeca koja su počela na samom odlagalištu, znači tamo gdje je bilo nepravilno bačen otpad, su počela nas, e, e, paliti i vatru i e, u trenutku kad sam ih nazvala, objasnila gdje, dok sam se ja spuštala po, ovaj, prema centru grada Rijeke, oni su već bili na putu gore, došli su doslovce minutu nakon što sam ja otišla. Mislim, svaka čast imaju brzinu ovaj, djelovanja, a isto tako moram ih pohvaliti. Naši vatrogasci su stvarno jedni divni i vrlo aktivni ljudi i prošli tjedan u srijedu ovaj, ne samo da nam oni spašavaju šume od, od požara i kuće, nego isto tako nam i pomažu u čišćenju. Uvijek nam se uključuju u akcije čišćenja, a prošli tjedan su čistili čak i podmorje. Je li tako bilo, gospodin Gordan? Je, bilo je tako šta posle ovoga reći? <laughs> Samo nek tako i hvala, ostane. Hvala. Da, tako neka ostane. pohvala. <laughs> Hvala, hvala. Evo, hvala vam lijepo na javljenju. Lijepi pozdrav vama, naravno, i e, svim vašim e, članovima u Vatragosnoj postaji Opatije. Do slušanja. Do slušanja vama i svim slušateljima, slušateljicama Primorskog radija Bakar. Pozdrav. Pozdrav. Evo, zanimljivo je bilo naravno čuti e, zapovjednika vatrogasne postaje Opatija. E, objasnili smo naravno do kada traje ova županijska odredba. E, čuli ste brojeve telefona na koje se možete javiti u bilo kojem slučaju bilo kakvog sumnje, sumljivog paleža ili slično tome. Čuli ste naravno i kako su se i oni pridružili čišćenju mnogim ekološkim akcijama, ali i podmorja. E, u današnjem, e, današnjoj emisiji čuli ste i dojave e, ljudi o eto, onom nepravilnom odbacivanju tekstila i razne robe oko ovih e, kontejnera, ali i o onom otpadu koji se pojavljuje već kontinuirano na parkiralištu na Kantridi preko put 3. E, maja. Naravno, nešto više i o prvom mobilnom reciklažnom dvorištu, e, nekoliko savjeta naravno o onome što se događa e, i na koji način općina Kostrena nudi ono zakrpaj to, što zapravo to znači, a o čemu ćemo govoriti i u sljedećim našim emisijama. Vjerujem da ćemo i e, njihovu e, službu dovesti na neki način i ovdje pa da budemo direktno nekako u eteru. Što reći nego preporučite ekološki sajam 18. ove znači, subote, ovu subotu, ne ipak utrak e, reći riječ dvije da očekujemo da nam se jave i iz lučke uprave, odnosno lučke kapetanije vezano za ovo zagađenje na Cresu i eto preporučiti i ovu izložbu hrane u oblacima, odnosno aplikacije za mobitel i kompjuter za djecu i mladež. Jesmo sve rekle? Jesmo. Mogli bi, mi puno. Mogli bi mi to još puno toga. Preporučili smo ovči sir sa učke i naučili smo šta je nespola ili nešpola. <laughs> je li to dobro za kraj? Boga mi je. Evo. E, hvala vam lijepo evo što ste bili e, s nama i što ste nas vjerujem slušali, vjerujem da smo bili i zanimljivi i e, da ćemo biti takvi u sljedećoj emisiji Zelenog e, telefona i danas su s vama bili Ana, Alenka i Marija. Do slušanja. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.